exerzo de guidata i mago. Estimata e ge auscultanto i ci foie ni experimentos technicon por pli fortigi propran senton de equilibrio, harmonio kai bonfarto. Por tion fari ne prenecesas ausculti la persvadan vocion de guidanto. Do mi petas ancaudetiui qui cutime preferas legi, bon vole clopodi trovi tempan fenestreton de dec du minuto, activigi la son ludilon, cae pretigi por tranquille, cae cefe tre attente ausculti. Por comenzi, sidu en conforta seggio cum via dorso recte apogita surgit plene apogu via in piedo in sur la planco, cae via in mano in conforte sur la genuoi. Mal rapide en spiru profundan spirum, cae dum vi mal rapide el spiras, cae fermas via in culoin, clopodu sam tempe mal streci plei profunde dian tutan corpum iom post iom mi prescribos al vi agrablan scenon, donante al vi tempon, porque vi plen construu gin en via menso, cae quasau reale ce estu en gi. Ne mal malstrecitai, cae lasu che via imago agu libere, giuste kiel vi tute nature faris ciam vi estis infani. Lau via emo vi povas pli bone sperti la scenon circa vi ult maniere, per mensa vido, au audo, au flaro, au per sento de plia tranquillo. Se vi havas iun malfacilagion, por ecactivigi via animat pogon, viglere memoru pri agrabla travivajo de vis pertita. Cum viai oculoi malpese fermitai, clopodu forpeli de via menso alia in fremda in pensulin. La tago estas suna cae vistaras sur aleo de parco. Sentu la varmon de la suno La varma, varma suno sur il vizaĝo caimani. Se vi senta tro da varmo, tiam por via conforto, spiras tie agrabla venteto. Dum vi staras tie sen mova, giù la varmezzon della suno. Nun malrapide ec promenu trans della rando aleo. vi nun atingas ne tro grandan fossajum aura vivum. Iom pli mal proxime aperas eta gluglanta riveret. Vi trairas din, haltu cae rigardu l'arbo in circaue. Se vi estas vere mal strecita, nun vi ec povas audi la venton quiu gentile blovas tra l'arvi. La folio e susuras cae la venteto portas al vi la odoron de arboi cae ligno. Temas pri tre agrabla, pura, ticla, malsecheta odoro. Tre agrablan sensajon vispertas ciam vi plenigas via in pulmoin per la malvarmeta aero. Promenu tra l'arboi lau de la riveretu, cae rimarcu la diversa in spezzo in de arboi cae la malsama in structuroin de ilia i scelui. Levu la rigardon tra la brancioi alla profunda bluo de la cielo nun la gluglanta i sonoi de la rivereto altiras vian attenton, cae dum vi rigardas en gi, flossanta i folioi piruetante preterpassas. Vi atingas mult folian arbon, quiu ombras etan aquofanum sidicu sur glata stonego apud la arbo cae la aquo fan. Tie sidante ec clinigiu super tranquilan lageton. Trempu via manoin en la malvarmeta aquo, cae al portu la refrisigantan aquon al via visagio. Nun si digiu apogita all'arbo cae lasu che sonoi de acvo cae de susuranta venteto tra herboi cae arboi plenigu via in oreloi. Nur giu tian quietiga ne toson cae mal strecigiu pli cae pli profunde. Dum vi tranquille rigardas mal proximam declivon, clivon, rimarcu tie etan construajo. El dia camen tubo levigas fumo, quiu quiete alten flirtas. Momente imagu che vi farigis tiu fumo, dum la vento vin portas supren, ciam pli supren. Vi sentas vin malpesa cae libera. Nun vi jam estas super la arboi, tutte sem pene flossanda en la aero. Supre rondiras plurae birdoi, cae grazie glissas tra la fuma. Momente imagu che vi farigas unue lili. Nun vi estas birdo quiu flugas suben alla tegmento de la construagio en la arbar, el quiu supren levigas la fumo. Revenu al via sensatio esti fumo. Vimem estas nun unu el giai brulintai cindrerui. Vi ex svepas mal supren reen alla terra, mal rapide viaggiante antauen cae malantauen, antauen cae malantauen, giuste ciel folio i falas tre mal rapide tra la aero. Ien vi nun surterigas, giuste apud via corpo. Vi de nove sidas mal strecigita sur la rocco, cum la ardo malanta uvita tre tre varme cae conforte, giù si di tie apud la rivereto. Nun estas la tempo por reveni alla parca leo, do le vidiu mal rapide caec promenu reen laula rivereto dum folioi daure flosadas en la fluo apud vit. Grimpu exter la ravino alla aleo. Vide nove staras sur la aleo, cae sentas la sunon. Lasu che la mensa cenaro ion postion svenu, cae tute malaperu. Vi nove sentas vian corpon sidantan sur la seggio. restu sen mova iom da tempo, cae lauvice examenu la malstrecigion de ciu parto de via corp. Mal rapide, tre mal rapide, mal fermu via in oculoi, cae ec consciu brila medio circa uvi. Tre versaine, vi ne successis atingi profundan malstrecion, mesor temis ia pridia unua exerzo de gvidata i crome kai krome tutte nestas profesiulo tia tecnico kai tial mia vocio ne estis la uzele per sfat tamen por controlli chu la jus farita exerzo ia maniere a crigis vian sagazzo rigardu tre attente la supran iom sonjan foton cae provu di veni oni fotis gin. Consideru la nov classican stonan aranjon de la parca leo, sed rimarcu cium l'arboi estas tie bel crescai cae tre densai. Al dona ludo tiu lando estas che, kiel montras la rusa foto de loca fotisto, viv gioio shainas esti caracterajo de la tiea viv maniera. Porque vi, per rapida, et sen intensa trarigardo, ne tui captula scribitan solvon, mi donas din al vi per aldona ne recta indico. Do, La foto estis fotita antaŭ du monatoj en parko de la urbo kie loĝas Paŭlo, tre konata kaj kompetenta kunlaboranto de la Esperanta Retradio.